Saulius pritarė Stepono nužudimui. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Visi, išskyrus apaštalus, išsisklaidė judėjos ir Samarijos apylinkėse. Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį apraudojo. O Saulis stengiasi išnaikinti bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris, ir siūsdamas juos į kalėjimą. Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė gerosios naujienos žodį. Pilipas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos išeidavo netyrosios dvasios. Buvo išgydyta daug paralyžiuotųjų ir luošių. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esas didis. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėję Pilypu, skelbiančių Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikšties visur sekė paskui Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi jo akivaizdoje. Apaštalai Jeruzalėje išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusintė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę. Mat ji dar nebuvo ne vienam jų nužengus ir jie te buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasę. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė, duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasę. Bet Petras tarė jam, kad tu pražūtum su savo sidabru, jei su maniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti ne mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk viešpatį. Gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kai matau, esi pilnas tulžies ir surakintas nedorybės. Simonas atsakė, melskite už mane viešpati, kad manęs neištiktų, ką jūs pasakėte. O jie, paliudyje ir apsakė Dievo žodį, pasuko atgal į Jeruzalę, pakeliui skelbdami gerąją naujieną daugelįje Samarijos kaimų viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė, kelkis ir nueik vidurdienį prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas Eunuchas, Etiopijos valdovės Kandakės dvariškis, viso jos išdo valdytojas, Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė, Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėstis šalia. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė. Kaip avis jis buvo vedamas į pjovyklą. Ir kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas. Eunuchas paklausė Pilypą. Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba - apie save ar apie ką kitą. Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, Jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštyti. Pilypas tarė, jei tik iš viso širdies, tai galima. Tas atsakė, tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Jis palėpė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Pilypas ir Eunuchas, įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote, iš ten keliaudamas skelbė gerąją naujieną visuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją.